El berraco Bancamos la bandera, la hacemos y ni Voy quemando una palmera, este fin de quedó sin pera. Bancamos la bandera, la hacemos y ni Voy quemando una palmera, este fin de quedó sin pera. Voy tomando un trago mientras pega el creepy está la nota de flippy? Siempre tranquilo, parecemos hippie. Fumigándonos por la city. Más que jugado, andamos re Vuelvo de gira, loco amanecido. Toca pa' allá que yo tengo lo mío. 420 en el caserío, quemando al más rico del condado, todo fríamente calculado, llegamos al par y está explotado, me prendo uno siempre nevado. Arrancamos la bandera, la hacemos ni se Voy quemando una palmera, este fin de quedó sin pera. 24-7 ranchando en la esquina, tengo un caco lleno de materia prima. Yo llevo el mapa, no quedo me cortina. A todo ritmo, siempre cantina. Yo ando en el fondo, en no salió redondo. La patrulla quiere cortar mambo, pero saben que yo no me escondo. Quemando el más rico del condado, todo fríamente calculado. Llegamos al par y está explotado. Me prendo uno, siempre nevado. lo majé pa' que joda. Alegate que lo que. Voy contra 20 negros Eh, que el brother pa. Ni cabida con los gatos. Eh.